hori da pixka bat uh, uh, ezingarriaz, eta uh, okupazio haintzin okute bat eta egiz uh, lokala publikorik ezten, eta eta hor, hilabete bat zuen buruan, bat, hilabete bat edo biren buruan, uh, deia toki bat uh, aipatua izan zauku, uh, ara, gerostik uh, toki, hori atxikea izan da, uh, gu bildu gira eta badu ba du orain uh, urte bat eta erdi bi urte um, ari girela uh, profesatu daukula lokera bat uh, azpaknen orduan gauzak gauztak eme dira zenta um, publiko ki berdute uh, berdute dena eraiki berdituzte deialdiak egin enpresai eta um, eta hori dena baina uh, ara gugua dugu hau um, uh, uh, bere hitza eman du uh, toki bat atseman digula eta guk baliatzen anko ginoela uh, mm. espero dugu uh, Eh, alde zen zite. Mhm. E, eh, nola ikusten duzu hauzia, e, eh, nola joan entzirezte, zer defendatzera joan entzirezte? E, beraz, hauzia maiatzen dugu hor, bo, joan hartu dugu abukata bat ikusteko zer egiten alden, e, baina guk astapenetik argi genuen, e, duguna garaian, e, sartu girela etxe utxu batean, e, ne hor ez zela bizi toki ba, bazula bederen am, amak bat zurtean neogezela bizietxe eta toki hori azpren ezen duan zela. Guaji batu etxea obetu dugu, kanpoa gerbitu ginuen, Bahnean ere garbiketa egin genuen, antolatzen hasi ginen, eta guk obetu dugu etxe, etxe Eta eta wala, ez, gila pertsona baten uh, etxean txartu, sartu gira etxe utz batean, eta guk behar ginoen uh, eh, toki bat, eta eta, eta, eta, eta, eta dugu ere gure helburua zela uh, gaztetxe baten lortza, eta pixka bat horrek uh, akseleratu dituela, dituela gauzak. Eta, eta agerian emaiten dugu ere problematika bat gaur egun, uh, azpajaren badia bosteun seieun uh, etxe utz, ara, guztu dugu dugu gure lokalean, eh, sartzen altzilela, bedaren eh, bi familia, sortzi pertsona. Uh, eh, ara, konatzen bat dugu lau pertsona sartzen didela etxut batean, be, be bi mila pertsona sartzen aldira azpazne batean, uh, kasik ere gabe eta justu, uh, mm. be egin duzun ezela, politikoz. Mokduan, uh, gu kuri defendatzuko dugu hau uh, gu elkarte bat gira, nahi dugu, uh, nahi dugu uh, gure kultura, gu, euskara eta, eta gure baloreak defenditu eta eta toki batukan uh, gure proiektuak eramaiteko. Uh, tokikoak gira eta, eta guk pentsatzen euh, dugu be, berzei baimena eman uh, biltzeko eta, eta gauzak antolatzeko. Eta eta hori dugu desuntuko eta euh, iketan. Ados, bai ulen mil esker gurekin euh, egonik eta guraia hon. Mil esker zai. Bai, bai